Վուրգեն Մարտիրոսյան։ Երկիցական մանրապատումներ։ Բնութագիր Պետս, որ հաստիկս կրճատեց, խելքս գլուխս հավաքեցի ու այլ աշխատանքի անցնելու համար դիմեցի պետիս կարգի մեկ այլ պետի։ Դու ակաժներ չունես, Մազերիս տակ դարան մտած ականջներս չնկատելով հարցրեց նա. «Ունեմ, մեկի փողարեն երկուսը։ Կարող է ճուպուրի նման ակաժները գտնվում են ոդքերիդ վրա»։ «Հա, «Ոչ, գլխիս են»։ Մազերս ետ տանելով ժպտացի ես։ «Լավ է, լավ է»։ Ակաժներս նայելով ինքն էլ ժպտաց։ Ես աշխատանքի ընդունելիս շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս ակաժների կառուցվածքին։ Քո ականջները կարծես թե ված չեն կառուցված։ Պլաստիկ վիրահատության կարիք չի զգացվում։ Դրսից լավ են թերևս, ներսից չգիտեմ։ Ես գործունյա մարդ եմ, այսօրվա գործը վաղվան չեմ թողնում։ Նստիր եւ ականջներիդ մասին բնութագիր գրիր։ Ավարտեց խոսքը եւ ինձ մեկնեց սպիտակ թուղթն ու մի գրիչ։ Ու գրեցի։ Չգիտեմ, ուրիշները քանիսն ունեն եւ ինչ չափսի, բայց ես ընդամենը երկու ականջ ունեմ, այն էլ միջին չափսի։ Իմ ակաժները վերջին 20 տարում ոչ երկարում են, ոչ էլ կարճանում։ Ականջներս կարողանում են լսած խոսքերը դասակարգել։ Կնոջս ու պետիս խոսքերը ականջող եմ անում եւ կախում ականջներից բլթակներից։ Ենթականերից խնդրանքները ականջներից հետևն եմ գցում, բայց քանի որ այնտեղ բեռնեբերան լծված է, ցած են թափվում։ Մեկի մասին բամբասան կամ իմ հասցեին քննադատություն լսելիս ակաժներս աձելի են դառնում, իսկ գովեստի խոս լսելիս կախ են ընկնում։ Ընդհանրապես ականջացավ չեմ ունեցել, բայց մի անգամ ուշտուն գալու համար կինս ականջախառն շրմփացրեց, հետո չթողեց ականջաբուժին դիմել։ Ես ստիփած ականջաբանություն ուսումնասիրեցի եւ ինքս բուժեցի։ Զմռանը ականջակալներով գլխարկ չեմ կրում, քանի որ ականջներս իրենց ամուր ականջակոթերով պատսպարվում են մազերից տակ։ Ականջներս ցակ չեն, բայց ձայնազգայուն են։ Երբ մեկը խոսում է պետիս մասին, ականջս լեզվիս է տալիս ու պետիս ականջին փոխանակում։ Ականջներս առավոտյան լիցքային վարժություններ չեն կատարում, ծույլ են եւ անշարժունակ, բայց իրենց պարտականությունները կատարում են անթերի եւ ոչ մի անգամ ես դեռ նրանց չեմ ոլորել։ Բնութագիրը գրված է պահանջվելիք վայրը ներկայացնելու նպատակով։ Այսպես եզրապակեցի բնութագիրը եւ մեկնեցի պետին։ Երկու անգամ կարդալուց հետո բնութագիրից վրա շեղակի մակագրեց։ Կադրերի բաժին։ Ձևակերպել բաժնի վարիչի պաշտոնով։ Արդեն մի քանի տարի է աշխատում եմ եւ ականջների շնորհիվ դեռ ոչ մի անգամ, ոչ մի փորձանքի չեմ հանդիպել։ Ես դաշնամուր, մուշտակ եւ բյուրեղապակի չեմ ուզում։ Մի օր մեր պահեստապետն ինձ իր մոտ կանչեց ու ասաց. «Ծատուր, որոշել եմ քեզ մի քանի հազար ռուբլի փող տալ»։ «Չեմ ուզում», վախեցած ետ քաշվեցի։ «Այդեղա, ինժեներ մարդ ես, կոստացածն ինչ է որ չես ուզում»։ Քրկջած պահեստապետն ու շարունակեց. «Սիրուն աչքերիդ համար չեմ տալիս, է։ Լսել եմ կենը դասախոս է։ Տալիս եմ, որ տղայիս հետ ինստիտուտ ընդունվելու համար պարապի» ամփոփեց պայեստապետը եւ մի փաթե դրամ ճարպկորեն խոթեց գրպանս։ Փողոցում ինքիցից նման չէի քայլում։ Մեր պայեստապետի նման էի քայլում։ Մարտիկ կամ աչքից չէին երևում կամ շատ փոքր էին երևում։ Ոտքերը շատ ամուր էի դնում հողին։ Ճանապարհին ծանոթների հանդիպելիս գլուխս շրջում էի, որ չբարևեմ։ Ոչ մի անգամ մեր քաղաքն ինձ այդքան փոքր չի թվացել։ Երկար քայլեցի փողոցով, Չնայած չէի հոգնել, բայց մի պատահական ավտոմեքենա կանգնեցրի ու ուրախությունս կնոջս հետ կիսելու նպատակով տոն գնացի։ Կինս ասաց. «Դաշնամուր, մուշտակ եւ բյուրեղապակի կառնենք»։ Հաջորդ օրը ներտուն եկա պայեստապետի տղայի հետ։ Կինս պետք է շոշափեր պայեստապետի տղայի գիտելիքները։ Քանի տեսակ թթու գիտես, հարցրեց։ Կաղամբի, վարունգի, պոմիդորի, ձմերուկի, տանձի, տանդորի եւ այլն արագ-արագ շարեց պայեստապետի տղան։ Որոնք են մտնում բույսերի դասի մեջ, հարցրեց։ Դե եթե ցանկապատը բաց լինի, էշնել կմտնի։ Հետո կնոջս հարցերին ինքնավստահ պատասխանում էր պայեստապետի տղան։ Կովը ձայնավոր է, քարը բաղաձայն։ Հասած ձմերուկու ձայնավոր է, խակը բաղաձայն։ Թութու իքական սերի է պատկանում, որողի է դառնում առական սերին։ Օցանելիքը իքական սերին է պատկանում, ծխախոտը երկու սերն էլ պատկանում է։ Ես դաշնամուր մուշտակ եւ բյուրեղապակի չեմ ուզում, ասաց կինս եւ փողերը պայեստապետի տղայի երեսին շպրտելով դուրս արեց տնից։ Արավոտյան տրամվայ նստեցի եւ առանց կտրոնը դակելու գնացի գործի։ Գիրքն էլ է հարստություն։ Հայրս էլ է հովիվ եղել, հորս հայրնել, պապիս հայրնել, պապիս պապնել։ Նրա սեփական կովեր են ունեցել, սեփական հավեր, սեփական ոչխարներ եւ այլ կարգի անասուններ։ Բայց ես չեմ ցանկանա, որ տղաս հորս ճամփով գնա։ Թող տղաս էլ պահեստապետ դառնա, տղայիս տղան էլ պահեստապետ դառնա, տղայիս տղայի տղան էլ եւ այսպես շարունակ։ Ճիշտ է, ես սեփական կով չունեմ, ոչխար չունեմ, շնչավոր փոխադրամիջոց չունեմ, բայց սեփական պահեստ ունեմ, որի պետը ես եմ։ Քաղաքի կենտրոնում տուն ու տեղ ունեմ, ծայրամասում ամարանոց, սեփական ավտոմեքենա ունեմ, ամարանոց գնալ գալը դժվար չի։ Մեկ-մեկ սեփական կնոջս հետ եմ գնում, մեկ-մեկ էլ ռեստորանից հետո։ Ես երկու ձեռք ունեմ։ Ձախով աշխատում եմ, աչով ծախսում։ Աշխատելիս ժլատ եմ, ծախսելիս ոչ։ Ինձ հասանելի կոպեկը, որ ուրիշի կուլտակ թից կհանեմ։ Բայց ռեստորանում կապոցով փողը սեղանին եմ դնում ու մոտոցողին ասում. «Այդ աղա, քեզ ինչքան պետք է վերցրու»։ Իմ ընտանիքի անդամների նախասիրությունները տարբեր են։ Կինս զարթեղեն է հավաքում, աղջիկս թանկարժեք զգեստներ, ես էլ սիրուն կազմով հաստ գրքեր։ Գրադարանս աշնանային անտարի տպավորություն է թողում։ Ինչ գույնի գիրք, ասես կա։ Միագույն գիրք չեմ հավաքում մեկ էլ տեսար մի գրողի բուկինիստական գրախանութում իրար ետևից 10 գիրք շարեցին։ Բոլորն էլ նույն չափսի եւ նույն գույնի, եթե գազների վրա համարները չլինեն, իրարից չես տարբերի։ Վարորդս հաճախ է այդ գրքերից առնում։ Ես բուկինիստականից ոչ մի գիրք էլ չեմ գնում։ Տղամարդը 5 գիրք կգնի, հնացած գիրքը հնացած շորի նման է։ Խանութում շքեղակազմ գիրք էին ստացել։ Չնայած հերթ չէր, բայց գրքից հասկացողներն առնում էին։ Ես էլ առա։ Դու էլ մի հատ վերցրու խորհրդուի վարորդին։ Է, եթե չեմ կարդալու ինչու գնեմ, թող մնա մինչև գիրքը գտնե իր ընթերցողին։ Վարորդս ինչքան ուզում է թող փիլիսոփայի, ես գրքեր կառնեմ, գրքերն էլ են հարստություն։ Նեղորվա համար պետք կգան։ Մեկ-մեկ էլ վարարանը վարելու համար է պետք գալիս այդ անտերը։ Խաչված Քրիստոսը։ Վաճառողը շարունակ թերակշռում էր մթերքը եւ դեմքի մի մկանն անգամ չէր շարժում։ Ես էլ սող գնեցի այդ վաճառողից, որը սոխակերի հայացք ուներ։ Բայց 30 կիլոգրամի մեջ 5 կիլոգրամ պակաս կտամ։ Բա 30 կիլոգրամի մեջ 5 կիլոգրամ պակաս կտան։ Հարցրի ես բոլոր հաճախորդների մեջ զզվանք առաջացնելով իմ անձի նկատմամբ։ Բա ինչքան պակաս կտան։ Հետաքրքրվեց վաճառողը։ Ոչ մի կիլոգրամ, Կատաղությունից դողացնելով բողոքեցի ես։ «Իա, կողքի խանութում 6-7 կիլո են պակաս տալիս», հավաստիացրեց վաճառողը։ «Դրա համար էլ քեզնից եմ առնում»։ «Շնորհակալ եմ»։ «Դե 5 կիլոգրամ սոխստուր, որ ես էլ քեզնից շնորհակալ լինեմ»։ «Այ մարդ, քո 5 կիլոգրամ սոխի 1 կիլոն բերողին եմ տվել, 2 կիլոն ստուգողներին, 1 կիլոն վերադասին, կես կիլոն հող է եղել, ինձ ընդամենը կես կիլո սոխ է մնացել»։ Բա որ ամեն առնողից կես կիլո սոխի արժեքն էլ չվերցնեմ։ Ես էստեղ սոխի գլուխ եմ կանգնած։ Գնացի խանութի վարիչի մոտ։ Մինչ ես կբողոքեի, նա սկսեց. «Ա, ինչ լավ եք արել, որ ինձ մոտ եք եկել»։ Ես հենց մի խելոք մարդու էի ման գալիս, որ հետը կիսվեմ։ Այ մարդ, աշխարհում ամենադժվար բանը խանութի վարիչի գործն է։ Քրիստոսին մի անգամ խաչելիս մի քանի մեղ խփեցին, Աստվածացրել են. Ինձ ամեն օր, ամեն ժամ են խաչում, բայց ես առաքյալների ցանկում էլ չկամ։ Արավոտյան տնից դուրս գալիս կինս այնպեսի խոսք ասի, որ մեղը ոչ թե ձերքից կամ ոտքից կխփի, այլ գանգից։ Թե աշխատանքի ժամին քանի մեխով են ինձ պատիմ մեխում, Այդ մեր հաշվապահն անգամ չի կարող հաշվել։ Օրինակ, հենց նոր մի անգործ հակած կապած գնորդ եկավ, թե ինձ 30 կիլո սոխի մեջ 5 կիլո խապել են։ Վա, դու քո գործի մեջ չես խապում, հարցրի։ Ամենևին, ինչ ես աշխատում։ Դաշնակահար ասաց։ Այդ տնաշեն, տղամարդն էլ դաշնակահար կաշխատի, հա՞։ Կնստի կտանտանգացնի հարևանների զահլան կտանի։ Բա երևի տանը աշակերտներ էլ ես պահում, հա՞։ Նվագացիդ կեսնել երևի ֆալշ է։ Որ ես այդպես ասացի, նրա լեզուն կապ ընկավ, վերկացավ ու սուսուփուս գնաց։ Հա, գներես է, մոռացա։ Դու ինչի համար ես եկել։ Դե իմ հարցն էլ է ֆալշ, ասացի եւ խանութի վարիչի առանձնասենյակից դուրս եկա։ գլուխ գործոց։ Երկարատև երկունքի ցավերից հետո ծնվեց առաջին պատմվածքս։ Մի քանիսին հարցուփորձեցի, ասացին, որ մեր հիմնարկում ամենահասկացող մարդը գլխավոր ինժեներն է։ Խելացի, համեստ, ճաշակ ունեցող մարդ է։ Ամեն օր էլ արտոկված շալվարով է գնում։ Երբ գլխավոր մեխանիկը խափանված հաստոցները չի կարողանում վերականգնել, գլխավոր ինժեները հանում է շալվարը, գցում աթորի մեջքին, հակնում արտահակուստ ու եւ ինքը վերանորոգում։ Լավ տարատեսոկով է մեքենագրված, բայց մեծատար ժն մաշված է։ Մի հատ մեծատար ժի գտիր, փոխեմ, ափսոսի այդ գեղեցիկ տարերից մեջ մաշված ժը լինի։ Պատմածքս կարդալուց հետո ասաց գլխավոր ինժեները. Իսկ բովանդակության մասին ինչ կասեք։ Դուք խելացի մարդ եք, մի խելացի կարծիք հայտնեք, խնդրեցի։ Որքան հիշում եմ, պատմածքիդ մեջ անասունների մասին դատողություններ կան։ Դիմեցեք անասնաբուժին, խորհուրդ տվեց գլխավոր ինժեները։ Ես կատարեցի գլխավոր ինժեների խորհուրդը։ Անասունների մասին գրողը պետք է լավ իմանա անասունների անատոմիան եւ ֆիզիոլոգիան, պատմածքս կարդալուց հետո բացատրեց անասնաբուժը։ Ես դեռ ոչ մի պատմած չեմ կարդացել, որ նշածս ցայտուն Երևա։ Նույնն էլ կասեմ քանդակների եւ արցանների մասին։ Այ օրինակ, ամենահաջող արցանը Սասունցի Դավիթի եւ Քուրգիկ Ջալալի արցանն է։ Բժիշկների կարծիքին թողնենք Սասունցի Դավիթի արցանի ֆիզիոլոգիական թերությունները, մի երկու խոսք ասենք Քուրգիկ Ջալալի արցանի մասին։ Ձին ավելի շատ ապավինում է առաջին ոդկերին ու առաջին ոդկերը մկանոտ են։ Իսկ արձանը քանդակել են այնպես, որ ձին կանգնած է յետևի ոդկերի վրա, օթում պահելով առաջին ոդկերը, դա դեռ բավական չի փոչովել հենված պատվանդանին։ Այստեղից հետևություն. քանդակագործը չգիտի, որ ձիու փոչը ճանչ քշելու համար է։ Այ եթե խոշոր եղջորավոր անասունը կանգնի ետևի ոդքերի վրա, բնական կլինի։ Դու տեսել ես թե ինչպես ցլամարտի ժամանակ ցուլը ետևի ոդքերին հենված ամբողջ թափով առաջ է մղում հսկայական մարմինը։ Դրա համար էլ խաշի համար խորուրդ է տրվում օգտագործել խոշոր եղջորավոր անասունի առաջին ոդքերը, քանի որ դրանք մկանոտ չեն։ Նախ վերնագրի մասին կարդալուց հետո դժգոհեց գրաքննադատը։ Ինչու է կոչում առաջին պատմվածք։ Եթե լիներ եթերորդ պատմված կամ օրինակ մի որևէ բան ի՞նչ կխանգարեր, պատմածքի վերնագիրը պետք է բխի շարադրված նյութից։ Այ օրինակ Այվազոսկու 9-րդ հալիքը հանրահայտ կտավը, եթե վերնագիր էլ չունենա, ծովից հասկացողը իսկույն կիմանա, որ դա հենց ինքը 9-րդ հալիքն է։ Ա, ձեր կարծիքով իմ պատմածքը կարճ է ստացվել։ Մարդուն կերտելու համար չի կարելի նրա ոդկերը երկար անել, թևերը կարճ, պետք է այնպես կերտել, որ մարմնի բոլոր մասերը լինեն ներդաշնակ։ Քո առաջին պատմվածքի կեսը կարելի է կրճատել առանց գեղարվեստական խոսքի վնաս հասցնելու։ Կեսը կրճատելուց հետո մեջը բան կմնա, առանց կրճատելու էլ բան չկա։ Մնացած քննադատներն էլ բացասական կարծիք հայտնեցին առաջին պատմածքիս մասին, բայց նրանք չեն հասկանում։ Պատմվածքս խնամքով պահում եմ, որ անվանի գրող դառնալուց հետո զետեղեմ հատնտիրիս մեջ, որպես գլուխ գործոց։